Gai desberdin hainitz tratatu dira Euskal Herriari loturikoak besteak beste, bake prozesua eta apirilaren sortziko etaren armagabetze eguna ipatzerakoan, egun hortan maider arostegi etzela baionan azpimarratu nahi izan du, Ben zambroek. Madame Madière Aristegui, d'ailleurs, n'était pas euh, présente. On va, lui poser la question. non, mais euh, moi, je peux vous le dire, elle n'était pas présente à cette manifestation. Ce n'est pas ma question. Mais je vous réponds quand même à, la question que je me pose et, l'interrogation que je me pose moi-même. Madame Aristegui n'était pas présente. À terme, je pense qu'il faut une amnistie et non pas une amnésie. Je pense qu'il faut en effet savoir tirer les leçons de l'histoire. Et lorsque le temps a passé... manifestaldietan Alors en effet, je n'étais pas euh, le 8 avril ni au mois de décembre euh, en gare de Bayonne, je vous l'ai dit, je serai une députée qui travaillera et non pas qui fera de l'agitation médiatique devant les caméras. La place des politiques et en particulier des députés, c'est de prendre des actions, c'est d'agir bi Je pense que la seule, effectivement, qui a pu un petit peu se targuer de travailler, c'est la sénatrice Frédérique Espagnac. Mais pour le reste, euh, il n'y a pas véritablement eu de travail pendant cinq ans. C'est extrêmement tardivement, et c'est la société civile qui s'est emparée de ce processus. Les politiques en ont été absents iruditzen errandigu, berritu lehenago. Le rapprochement des prisonniers ne peut pas se faire puisque vous savez que les prisons doivent être euh, aménagées. Or, tous les crédits ont été stoppés concernant l'aménagement des prisons ou la création de nouvelles prisons. Et donc, comment peut-on prétendre rapprocher nos prisonniers de leur famille si dans le même temps, on ne permet pas les conditions matérielles d'accueil de ces prisonniers près de leurs familles Presoen kasuz kasu, tratatu beharreko gaia dela,